Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akadim Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-13 uh, eh, yang kita beri judul Salat pengertian dan juga syarat-syaratnya. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan syiar Islam yang sangat agung. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat yang kita laksanakan salat lima waktu adalah pembeda antara seorang muslim dan juga seorang kafir. Jadi solat ini memiliki derajat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan mempelajari pada materi yang ke-13 ini yaitu pengertian solat pengertian solat as-salah berasal dari bahasa Arab yang artinya doa yaitu berdoa ini secara bahasa sedangkan dalam istilah menurut menurut ulama fiqih yaitu uh, eh, salat adalah perkataan yaitu aqwal perkataan-perkataan wa af'al dan juga perbuatan-perbuatan muftatahatun bit takbir yang dibuka atau yang dimulai dengan takbir wa mukhtatamatun bit taslim dan diakhiri dengan salam tentunya dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi perkataan-perkataan maknanya adalah bacaan-bacaan Al-Quran, takbir, tasbih, dan juga doa. Itu ada ketika kita salat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan uh, yang khusus dalam salat. Seperti berdiri, ruku', sujud, dan duduk. Umpanya, duduk antara dua sujud ataupun duduk tasyahud dan sebagainya. Salat juga di sini muallif mengatakan merupakan rukun perbuatan yang paling penting di antara rukun Islam yang lain. Sebab ia mempunyai pengaruh yang baik bagi kondisi akhlak manusia. Salat didirikan sebanyak lima kali sehari. Ini jelas. Salat fardu, salat wajib. Itu kita dirikan lima kali sehari semalam. Dan Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluknya adalah untuk beribadah, untuk salat. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mentauhidkanku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tauhid kita dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendirikan salat. Seorang muslim yang mengaku muslim dia harus mendirikan salat sebagai pembuktian dirinya sebagai muslim maka dia harus buktikan dengan perbuatan kelakuan yaitu dengan melaksanakan salat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita telah memahami apa yang dimaksud dengan solat tadi. Kemudian kita melangkah ke bagian yang selanjutnya yaitu syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan ibadah solat. Dan hal tersebut juga harus terus ada sampai selesai melaksanakan solat tersebut. Agar solat yang kita lakukan menjadi benar dan sempurna maka solat itu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya. Sebagaimana para usuliyin mendefinisikan syarat itu adalah ma yalzam min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-adam wala al-wujud. Nah, ini definisi para usuluyin mendefinisikan syarat itu. Jadi di antara urgennya syarat ini dia harus ada semenjak kita memulai ibadah itu sampai selesai. Jika itu tidak ada, maka solat tadi tidak dianggap. Karena ma yalzam. Ma yalzam min adamihi al-adam. Jika dia tidak ada, maka suatu ibadah itu juga tidak dianggap. Ha. dan wala yalzam min wujudihi al-wujud wal adam dan juga dia ada belum tentu ibadah itu juga uh, dianggap ada atau bahkan ada uh, maknanya apa contoh nanti akan kita sebutkan di antara syarat salat itu adalah harus suci jika seseorang tidak suci sebelum solat dan sampai selesai solat dari hadas kecil atau hadas besar, maka solatnya itu tidak dianggap. Kemudian syaratnya ada umpamanya. Solat, solat itu ada. Maksudnya syaratnya ada. Bersuci. Si fulan mau solat, dia sudah melakukan bersuci umpamanya. Sudah berwudu. Syaratnya ada. Akan tetapi solat itu bisa saja dia itu dianggap atau bisa juga tidak dianggap walaupun ada syaratnya. Kenapa? Karena mungkin sebab-sebab yang lain salat itu dianggap ataupun tidak dianggap. Baiklah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah syarat ini dia harus ada semenjak kita sebelum salat ketika di awal salat ketika di tengah salat sampai selesai solat syarat ini harus ada. Ini urgennya. Pentingnya syarat ini kita ketahui agar solat kita diterima dan juga sah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat solat yaitu di sini dalam buku ini muallif menulis empat. Dan sebagian ulama memperincikannya kepada dua syarat. Ada yang membuat syarat wajibnya solat dan juga syarat sahnya solat. Ini lebih terperinci lagi. Nah, ha. akan tetapi kita akan satukan. Hal ini akan kita satukan menjadi syarat saja. Kemudian syarat solat itu yang pertama adalah al-Islam. Jadi solat itu tidak diterima dari orang kafir. Orang non-muslim. Tidak akan diterima solatnya. Kemudian syarat yang kedua al-aqlu. Orang tersebut uh, waras. Jadi solatnya orang gila tidak diterima. Dan juga orang yang kehilangan akal. Akal seperti mabuk ataupun hal-hal yang bisa menghilangkan akalnya sehingga dia tidak waras maka solatnya juga tidak diterima kemudian at-tamyiz wa huwa buluk sab'a sinin ha, yaitu seseorang itu bisa membedakan yang hak dan juga yang batil ini biasanya uh, seseorang yang berumur tujuh tahun ke atas dia bisa membedakan yang hak dan juga yang batil. Kemudian bersih dari hadas dan juga najis. Seseorang itu ketika dia mau sholat harus bersih dari hadas ataupun najis. Jika hadas kecil, mengangkatnya dengan berwudu. Jika seseorang itu sebelum melakukan sholat, dia berhadas besar, maka mengangkatnya dengan mandi. Jika sarana air bisa digunakan dan juga ada. Jika tidak, maka bisa digantikan dengan tayamum. Baik untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Jika seseorang tidak sanggup umpamanya, tidak bisa menggunakan air, dan tidak bisa juga tayamum, maka dia juga harus tetap sholat tanpa berwudu dan juga tanpa bertayamum. Karena solat itu tidak bisa gugur dari hak seseorang selama dia masih hidup. Jadi intinya kita solat selama kita hidup. Ketika kita sudah mati kita di disolatkan. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah masuknya waktu solat. Masuknya waktu solat adalah syarat sahnya solat. Tidak sah hukumnya Salat yang dilaksanakan sebelum waktunya. Contoh, seseorang salat zuhur dan salat zuhur belum masuk. Salat dia umpamanya jam 10 pagi. Salat zuhur. Salatnya itu tidak diterima dan juga tidak sah. Dan dia wajib salat lagi ketika sudah masuk waktu salat zuhur. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah sadrul aurah tentunya menutup aurat bagi laki-laki yang dewasa auratnya adalah dari pusat sampai lutut akan tetapi ketika dia salat dia harus menutup e, pundaknya sebagai untuk menjaga muruah kehormatan kita kita harus tetap pakai baju ataupun sesuatu yang bisa menutupi aurat kita karena kita ingin berhadapan dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Selainnya kita berpenampilan ataupun berpakaian yang baik karena kita berjumpa dengan zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat salat tadi ijtinab an-najasah menjauhi najis sebelum solat atau sedang solat ataupun di akhir solat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di suatu saat dia melemparkan terompahnya sandalnya dan para sahabat pun melemparkan sandal mereka ini kejadiannya ketika solat. Kemudian setelah solat Rasulullah bertanya kenapa kalian membuang sandal kalian? Maka para sahabat bertanya menjawab kami melihat anda wahai Rasulullah melakukan demikian Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Jibril datang mengabariku bahwasanya di e, sepatuku atau sandalku itu ada najis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika najis tersebut berada di yang bisa kita buka seperti sandal kita, kita harus kita lepaskan ketika salat. Kemudian para ulama mengatakan jika najis itu berada di tempat Eh, yang kalau kita buka itu akan membuka aurat kita, maka kita tetap memakai baju itu untuk solat karena darurat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan syaratnya adalah istiqbal qiblah, Menghadap qiblat. Kita harus menghadap qiblat Allah Subhanahu wa taala yaitu Ka'bah. Qiblat kita jelas. Uh, di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Artinya, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini jelas. Kita harus bertakbir menghadap kiblat, menghadap Masjidil Haram. Kemudian uh, tentang ini ada sebagian ulama yang mengatakan ada tambahan niat. Ada sebagian ulama mengatakan niat itu merupakan syarat. Jadi niat itu harus ada semenjak awal sampai akhir kita. Jadi semenjak kita solat kita niatkan kita solat. Di tengah-tengah solat juga kita harus berniat itu solat. Sehingga kita menjauhkan pikiran kita. Kita harus khusuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, beberapa syarat-syarat salat bagi kaum muslimin dan ini harus kita perhatikan. Yang pertama kita katakan tadi adalah al-Islam. Jadi seseorang yang salat itu dianggap itu sah ataupun diterima dia harus Islam. Jadi salatnya orang kafir orang non muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-aqlu waras. Jadi solatnya orang gila, orang yang mabuk, yang kehilangan akal tidak diterima dan juga tidak sah. Kemudian at-tamyiz bisa membedakan yang hak ataupun yang batil. Ini terkhusus bagi anak-anak biasanya berumur 7 tahun ke atas. Kemudian at-taharah harus dalam keadaan suci. Kemudian masuknya waktu solat kita harus melakukan solat itu ketika waktu solat itu sudah masuk. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Jadi orang yang terbuka auratnya dengan sengaja, maka solatnya tidak diterima. Kemudian menjauhi najis. Maksudnya jika ada najis, kalau bisa kita jauhkan, kita buang, kita hindari ketika solat atau sebelum solat itu semua harus kita hindari. Kemudian menghadap kiblat kita harus menghadap kiblat yaitu Makkah al-Mukarramah, Ka'bah, Baitullah al-Haram. Kemudian ada sebagian ulama menambahkan niat. Akan tetapi Allahu a'lam yang rajih niat ini adalah rukun dari rukun-rukun salat dan itu akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, kita akan membahas hukum salat. Hukum salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat yang wajib contohnya ada yang wajib ain atau fardu ain, ada juga yang fardu kifayah. Fardu ain adalah yaitu kewajiban yang ditetapkan atau bagi seseorang dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ini seperti solat lima waktu. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat Aisyah. Itu adalah fardu ain. Setiap orang yang sudah memiliki syarat yang kita sebutkan tadi, yang delapan tadi, maka dia wajib melakukan solat lima waktu. Bagi perempuan, solatnya di rumah. Dan boleh juga solat di masjid setelah mendapat izin suami. Jika sudah menikah. Untuk laki-laki, solat wajib yang lima waktu tadi, wajib melaksanakannya di masjid berjamaah. Ini adalah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Kemudian ada juga bentuk solat itu adalah fardu kifayah atau wajib kifai. Apa maknanya adalah solat tersebut wajib dilakukan Akan tetapi, jika ada sebagian yang melakukannya, maka kewajiban itu gugur dari orang lain. Apa itu seperti solat jenazah? Solat jenazah itu wajib, fardu kifayah. Jika ada sebagian kaum muslimin sudah melakukan fardu kifayah tadi, solat tadi, maka kewajiban dari kaum muslimin yang lain sudah sudah gugur. Kemudian ada bentuk solat tersebut solat sunnah. Kita katakan tadi solat salat sunnah banyak seperti salat tahajud, salat duha, salat rawatib, salat al rakaat al fajar dan salat salat yang lain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan kita akan katakan di sini salat adalah kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya manusia yang membutuhkan ibadah salat bukan Allah kita yang membutuhkan salat kenapa jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa pahala salat akan lebih banyak jika dikerjakan berjamaah daripada sendirian kewajiban ini menjadi pondasi seperti tiang jika tiangnya robah maka seluruh amalan kita juga tidak sempurna. Ini seperti yang kita katakan tadi bahwasanya salat berjamaah bagi seorang laki-laki wajib dilakukan di di masjid. Bagi seorang perempuan dia salat di di rumah. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin meninggalkan salat karena sibuk bekerja, karena masih mencangkul, masih bertani, tidak ada alasan kita. Ketika kita mendengar panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus segera menjawab panggilan itu, kemudian datang ke masjid bagi laki-laki, kemudian mengikuti imam, solat berjamaah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada materi yang ke-13 ini kita sudah mengambil bagian yaitu pengertian salat. Salat kita katakan tadi uh, secara bahasa adalah doa. Kemudian menurut istilah adalah perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir yaitu takbiratul ihram Allahu akbar dan diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Kemudian kita juga telah membahas syarat-syarat sahnya salat. Itu kita sebutkan tadi ada delapan. Yang pertama tadi Islam, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga tamyiz, bisa membedakan yang hak ataupun yang batil. Kemudian suci, kemudian masuk waktu salat, kemudian menutup aurat, kemudian menjauhi najis dan juga menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah membahas hukum solat. Hukum solat tadi adalah uh, wajib bagi setiap muslim yang sudah ada syarat tadi yaitu sudah berakal ataupun sudah dewasa wajib bagi mereka untuk uh, melakukan solat ini bagaimana dengan orang yang tidak sanggup ke masjid orang sakit umpamanya dia harus tetap solat Bahkan orang yang tidak bisa berwudu atau bersuci dengan air bertayamum. Jika tidak bisa berwudu dengan air juga tidak bisa bertayamum, maka dia harus tetap melakukan salat tadi tanpa berwudu dan juga tanpa bertayamum. Karena tidak lepas bagi seseorang kewajiban salat walaupun dia tidak bisa bersuci. Salat itu tetap diwajibkan kepada dia. Baiklah, sahabat Akadim Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi seluruh kehidupan kita dan juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mempraktikkannya dan juga mendakwahkannya dan mudah-mudahan kita juga semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya surga Firdausul A'la أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته